նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Աշոտ Հակոբյանյանը նշանակվել է Արցախի ոստիկանության պետի տեղակալ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազը Ստեփանակերտում կայազորների դատախազների հետ անցկացրել է խորհրդակցություն։ Հայաստանի պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակիցները հանդիպել են Արցախի գործընկերների հետ։ Այսօր երիտասարդության համաշխարհային օրն է։ Քաշաթաղի շրջանում անցկացվել է քաղաքապաշտպանության ուսումնավարժանք։ Քրեական իրավիճակը հանրապետությունում ոստիկանության անցար շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ ասիև մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի ոստիկանության գնդապետ Աշոտ Հակոբյանյանը նշանակվել է Արցախի հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, աշխատանքային այցով Արցախում էր Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազ, գլխավոր դատախազի տեղակալ Վահե Հարությունյանի ուղեկցությամբ։ Նրանք Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանի մասնակցությամբ հանդիպել են նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը Ստեփանակերտում կայազորների դատախազների հետ անցկացրել է խորհրդակցություն։ Քննարկվել են 2018 թվականի ընթացքում զինված ուժերում հանցավորության օպերատիվ վիճակին, հանցագործությունների կանխարգելման բացահայտման ուղղությամբ, իրավապահ մարմինների աշխատանքների համակարգվածությանն ու արդյունավետությանը, ինչպես նաև արձանագրված հանցագործության դեպքերով հետաքննության եւ նախաքննության օրինականության նկատմամբ դատախազական հսկողության որակին զինված ուժերում պետական շահերի պաշտպանության ապահովման առնչվող ուրախնդիր բազմաթիվ հարցեր։ Արցանագրելով, որ սահմանային լարվածության որոշակի թուլացման պայմանավորված այս տարվա ընթացքում զգալիորեն նվազել են հակառակորդի կողմից հարձակված կրակոցների զոհերի թիվը, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազն այնուամենայնիվ նշել է, որ դեռևս զգալի անելիքներ կան, հատկապես ռազմական գործողությունների հետ չկապված։ Առաջնագծում մարտական հերթապահության կամ զորամասերում տարբեր իրավիճակներում կատարվող ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործության դեպքի նախականխման կանխման ուղղությամբ։ Հանձնարարվել է նաև առանձնահատուկ հետևողականություն ցուցաբերել սպանությունների, ինքնասպանությունների, առողջությանը ծանր մարմնական վնաս պատճառելու, ինչպես նաև տեխնիկական միջոցների շահագործման ընթացքում անդառնալի հետևանքների հանգեցնող խախտումների դեպքերի, իրական հանգամանքների ամբողջական եւ օբյեկտիվ բացահայտման ուղղությամբ։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկման առարկա է դարձել նաև Պետական շահերի պաշտպանության համատեքստում զինված ուժերում նյութական միջոցների ստացման, պահպանման, օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունավետության բարձրացումը։ Խորհրդակցության արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի կողմից տրվել են նաև դատախազական գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը միտված այլ հանձնարարություններ։ Աշխատանքային այցով Արցախում են Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության մի խումբ աշխատակիցներ, ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանի գլխավորությամբ։ Երեք կառավարության նիստերի փոքր դահլիճում պատվիրակության անդամները հանդիպել են Արցախի գործընկերների հետ եւ քննարկել մի շարք հարցեր։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը ողջունելով ներկաներին նշեց, որ այս հանդիպումը ճանաչողական բնույթ է կրում, այցելություններն այսուհետ կլինեն ավելի հաճախակի։ Ասեմ, որ մեծ սիրով ենք եկել, մենք նպատակ ունենք, որ համագործակցությունը ավելի մեծացնենք, փորձի փոխանակումը մեծացնենք, նաև քննարկում ենք միջազգային վերապատրաստման ծրագրերին վերաբերյալ փորձենք ներգրավել նաև Արցախից, մարտով որ անցել է տարբեր տենց միջազգային ծրագրերով, շատ կարևոր եմ համարում, որտեղ ամեն մի ծրագրից հետո ես զգացել եմ, որ իմ մտածումների մեջ աղագին փոփոխություն կա։ Պետական վերահսկողության ծառայությունը շատ կարճ ժամանակում բավականին լուրջ արդյունքներ է ապահովել, ինչն ըստ Դավիթ Սանասարյանի ծառայության բարեխիղճ աշխատակիցների արդյունքն է։ Ծառայության պետը վստահ է, որ հայաստանյան գործընկերները կկիսվեն իրենց փորձով։ Ես ասեմ, որ մենք այս շատ կարճ ժամանակում պետական վերահսկողական ծառայությունը շատ կարճ ժամանակում բավականին լուրջ արդյունքներ է ապահովել։ Սա ոչ թե ինքն է գովեստա, սա իմ գովեստն է իմ աշխատակիցներին, որ նվիրալներ են իմ աշխատակիցները, վստահ եմ դուք բոլորդ եւս, նվիրալներ են, որ Հայաստանալով ոչ շատ մեծ աշխատավարձ, իրականացնում են այդ գիշեր ցերեկ աշխատանքը, որովհետեւ օր առաջ պետական հիմնարկը մաքրին խնդիրներից։ Ծառայության աշխատակիցները ոլորտ առ ոլորտ ներկայացրին իրենց լիազորությունները, մանրամասնելով բոլոր այն աշխատանքները, որոնք մինչ օրս իրականացվել են։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության կողմից Քաշաթաղի շրջանում անցկացվել է քաղաքապաշտպանության ուսումնավարժանք։ Հերրախոսակապով մանրամասնում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Միջոցառմանը հետևում էր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության քաղաքապաշտպանության վարչապետ գնդապետ Արթուր Ջավադյանը։ Քաղաքապաշտպանության շրջանային շտաբի պետ Նվեր Հարությունյանը ներկայացրեց պայմանական իրավիճակը հակառակորդը սահմանում իրականացնում է ուժերի կուտակում եւ մեր հանրապետության քաղաքապաշտպանության պետեր Ռամանով կայացել է քաղաքապաշտպանության ղեկավար կազմի հավաք, որտիսի վերահսկի իրավիճակը եւ տեղեկացի ազգաբնակչությանը ապա տեղեկացրեց պայմանական օթային տագնապի դրա ավարտի մասին։ Այնուհետև բոլոր ծառայությունները պետերը ներկայացրին օթային տագնապի հետևանքները, տեղեկություն տվեցին դրանց վերացման մասին։ Ընթացքում հայտարարվեց նաև օթային տակնապիավարտ եւ շրջանային քաղաքապաշտպանության պետի կողմից եղավ անհարարական բոլոր ծառայություններին իրականացնել հետախուզական միջոցառումներ շրջանի ողջ տարածքում ճշտելու օթային արձակումից հետո աստված վնասները եւ հետևանքների վերացման ուղիները։ Արթուր Ջավատյանը ուսումնավարժանք ընդունեց կայացած եւ բավարար։ Ներկայացրեց խնդիրները, նկատված թերությունները, Առավել բարձր գնահատեց հասարակական կարգի պաշտպանության եւ բժշկական ծառայությունների աշխատանքը։ Տեղեկացեց, որ ընթացքում կներկայացվի վերլուծական գնահատական։ Շրջանային քաղաքապաշտպանության պետը նույնպես բավարար գնահատեց ուսումնավարժանքը։ Ծառայությունների պետերին հայտնեց շնորհակալություն, որ դորելով հետագայում ավելի լավ աշխատել։ Շնորհակալություն հայտնեց նաեւ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակիցներին համատեղ աշխատելու համար եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ճանապարհը, որ Հայաստանն ընտրել է, գնահատական տվողը ես չպետք է լինեմ։ Գնահատական տալիս է ժողովուրդն ու ժամանակը։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նրա խոսքով այսօր Հայաստանի կերպարը իմիջը շատ բարձր է, որովհետև աշխարհում մենք յուրօրինակ երկիր ենք, որ դրամատիկ փոփոխություններ ենք արել շատ քաղաքակիրթ ձևով։ Կարող եք դրան տարբեր անուններ տալ՝ Թավշյա հեղափոխություն, Սիրո հեղափոխություն, Նոր Հայաստան, բայց իրականում մենք Հայաստանում շատ դրամատիկ փոփոխություններ ենք արել շատ մարդկային ձևով, առանց արյան, առանց հակամարտության, առանց որևէ մեծ դժբախտության, ու դա գնահատվում է աշխարհի կողմից։ Գնահատվում է նաև Սփյուռքում, ինչը եւս շատ էական է։ Մեր արժեվ խնդիրը դրված թե ինչպես այդ կապվածությունը, դրական զգացումները, սպասելիքներն իրականություն դարձնենք։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է բոլորի համագ համագործակցությունը, ասել է Հայաստանի նախագահը։ Գերմանիայի Հալեվիթենբերգի անվան Մարտին Լյութերի համասարանի հայագիտության մեսրոպյան կենտրոնը նշել է իր 20-րդ տարեդարձը։ Համասարանը Գերմանիայում միակն է, որտեղ գործում է հայագիտության մասնագիտացած կենտրոն։ 2016-ին Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո Գերմանիայի հասարակության հետաքրքրությունն աճել է հայերի, հայոց լեզվի, մշակույթի եւ արվեստի նկատմամբ։ Արդեն իսկ մի քանի հետազոտական աշխատանքներ են իրականացվել հայոց ցեղասպանության պատմության թեմայով, որոնք դրական ընդունելության են արժանացել։ Այսօր նշվում է երիտասարդության համաշխարհային օրը, որը սահմանվել է ժողովրդավար երիտասարդության համաշխարհային ֆեդերացիայի հիմնադրման պատվին։ Այդ իրադարձությունը տեղի է ունեցել 1945 թվականի հոկտեմբերի 29-ից նոյեմբերի 10-ը Լոնդոնում կայացած երիտասարդության համաշխարհային համաժողովի ժամանակ։ Պատմական համաժողովը գումարվել է երիտասարդության համաշխարհային խորհրդի նախաձեռնությամբ, որը ստեղծվել է երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ ֆաշիզմի դեմ պայքարելու համար։ Իսկ այժմ լսենք Արցախի ոստիկանության անցած շփաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Վալենտինա Գրիգորյանը։ Սույն թվականի նոեմբերի 1-ից մինչև նոեմբերի 8-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 4 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 4 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Ներկայացնենք միայն վրաերթի դեպքերը։ Սույն թվականի նոեմբերի 1-ին ժամը 19-ի սահմաններում 1992 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակիչը, վարելով BMW մակնիշի ավտոմեքենան, Ստեփանակերտ քաղաքի Սասունցի Թավթի եւ Տերյան փողոցների խաչմերուկում վրա երթի է ենթարկել 1935 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակչին ինչի հետևանքով վերջինը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Սույն թվականի նոեմբերի 3-ին ժամը 16:45-ի սահմաններում 1975 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակիչը վարելով Opel Zafira մակնիշի ավտոմեքենան Ստեփանակերտ քաղաքի Հեկիմյան փողոցի թիվ 11 շենքի փակ տանող ճանապարհին վրա երթի է ենթարկել 2007 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակչուհուն, ինչի հետևանքով վերջինը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 6, գողության 3, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, խարդախության, փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ, ձևաթղթեր, տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշներ կեղծելու, իրացնելու կամ օգտագործելու ապօրինի ձեռնարկատիրության, ապօրինի ծառահատման, գույքը դիտավորությամբ, գույքն ազգուշությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու, առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների, ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելու, արգելանքի տակ գտնվող կամ բռնագրավման ենթակա գույքի նկատմամբ ապօրինի գործողություններ կատարելու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բացառությամբ գողության մեկ հանցադեպի մնացած բոլոր դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձին հայտնաբերվել են։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 96 ահազանգ։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացկավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 447 վարորդ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 5, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։